g'ayri dinlar toki bor Müslüman اندلوس Andalus kitoblarda nomi qolgan Müslüman ko'r Andalus غير dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi tarixi ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayri dinlar tortib olgan. bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أندلسنين فتح سقوطي درس سقوطigacha darslar من دوام الترامس Musa ibn Nusayr qanday qilib ro'barasida turgan muammolarni hal qilib Ispaniyaga Andalusni fath qilishlik uchun yo'l oladi. Lekin Andalusni fath qilishlik fikridan bir lahza ham qaytmagan Musa ibn Nusayr. Shuning uchun Musa ibn Nusayr ishni juda sabr bardosh bilan boshlashlik kerak edi va shunday qildi ham. Avvaliga katta-katta kemalar yasashni boshladi. To'g'ri, kema yasashlik juda katta vaqt oladi, lekin Musa ibn Nusayrning himmati juda oliy himmat edi. Musulmonlardan har birdan hozirgi kunimizdagi talab qilingan narsa ham oliy himmat bo'lishlik, juda astoydil yengshimarishlik bu sifat juda yaxshi sifat edi. Va shuningdek kemalardan tashqari kemalarni joylashtiriladigan portlarni ham kengaytirdi va chiroyli holatga shaklga keltirdi. O'sha portlarda eng mashhurlaridan Musa ibn Nusayr qurgan port Qayrawan porti. Juda mashhur bo'lgan. Undan keyin yana Musa ibn Nusayr barbarlarga xos majlislar tashkil qilib, xos darslar o'ta boshladi. Xos islomni o'rgata boshladi. Hattoki shunday bir majmualar tashkil qildiki, barbarlardan o'shalar islom askarlarga aylanishlik kerak edi. Shunday qildi ham. Lekin juda sabr bardosh bilan. Agar bir narsani o'zgartirishlikka harakat qilinsa, tak tobridan bu narsa o'zgargan bo'lsa, bu o'zgarishlik haqiqiy o'zgarishlik bo'ladi. Fransiya mana misol uchun Jazoirga 130 yil davomida bosim qildi. Lekin Alloh subhanahu va taoloni hidoyati avvalo undan keyin insonlardagi musulmonlardagi bo'lgan dinga muhabbat, dinda haq ekanligini qalb-qalblardan bilganligi uchun Fransiya 130 yildan keyin chiqqandan ozgina o'tib yana insonlar Jazoirda o'zlarini asli dinlarida mahkam qolishdi. Shuning uchun Musa ibn Nusayr xos jihodiy darslar berdi barbarlarga. jihodni o'rgatdi va barbarlarni Alloh yo'lida qurbon bo'lishlik fazilatlari jihoddagi eng kerakli bo'lgan omillar va bu jihod bilan din oliy bo'lishlik tushunchalarini bera boshladi. Uchinchidan Musa ibn Nusayr ayni Andalusga yo'l oladigan askarlarni qo'mondoni qilib o'zlaridan barbarlardan bo'lgan kishi Tariq ibn Ziyodni qo'mondan qilib yubormoqchi bo'ldi. Chunki Tariq ibn Ziyodni faqat barbar bo'lganligi uchun emas, balki Tariq ibn Ziyod taqvolik, zohid, ibodatgo'y va urush qonun qoidalarini o'zlashtira bilgan kishi bo'lgan. Ya'ni tamomiy askar qo'mondonligiga loyiq bo'lgan kishi bo'lgan. va shu bilan birgalikda bu barbar arab bo'lmagan. Hattoki bilishligimiz kerakki, Rasululloh sallamni qavlini tatbiqi mana bu joyda ham bo'lgan. Laysa bi arabiyin ala ajam illa bit taqwa. Ya'ni arabni ajamdan ustunligi yo'q, illa taqvo bilan degan so'zini bu o'rinlarda ham topib qolamiz subhanalloh. Undan keyin Tariq ibn Ziyad barbar bo'lganligi uchun ham barbarlarni qanday boshqarishligini bilardi. Va yana Tariq ibn Ziyad o'zini qo'lasidagi barbar askarlarini lug'atini bilgan va barbar bo'lgan askarlarni ko'pi arab tilini mustahkam bilmas edi. Shuning uchun ham bu taraflama ham Tariq ibn Ziyad juda munosib kishi edi Tariximiz ziyodni o'zi arab tilini juda puxta gaplashar edi va yana o'zini tili barbar tilini yaxshi bilar edi. Tamomiy aytganimizda bu kishi Tariq ibn Ziyod shu askarni boshqarishlikka loyiq zot edi. 4-chi qilgan ishi Musa ibn Nusayrda o'sha kichkina qit'achani avvalo fath qiladi va musulmonlar yeriga qo'shadi. Chunki orqa tarafini himoya qilib olishlik kerak. Ma'lumki, mana qo'mondonlar darslarida boshqa bir ta'limotlarda beriladiki, orqa juda himoyalangan bo'lmasa, bir askar mujohidlar bo'lsin, boshqa askarlar bo'lsin jang qila olmaydi. Chunki orqa tarafi agar fath qilinmagan bo'lsa, olinmagan bo'lsa xalal berishligi mumkin. Shuning uchun Tariq ibn Ziyodning 4-qilgan ishi o'sha qit'ani sekin asta borib askarlari bilan fath qiladi. Demak, Musa ibn Usayr hamma ishni tartib bilan qildi. Lekin eng katta mushkulot qoldi, eng katta muammo qoldi. Bu muammo Sabta shahri edi va Sabta porti ediki, Mag'ribdagi, ya'ni Afrika shimolidagi fath qilinmagan joy Sabta. Va buni hokimi Yulian, Nasroniy Yulian. Lekin Alloh subhanahu va taoloning tadbiri Allah subhanahu va taoloni Musa ibn Nusayrni Ali himmetliyiyya birgen bir uluq katta bir ne'matlaridan avvalgi Andalusni hakimi G'aytasha inqilab arkali yikhilib o'rniga Rodrik Yuliyanni o'rtasi bilan kelishmaydigan Rodrik bo'lib qolishligi ham Alloh subhanahu va taoloning Musa ibn Nusayrni harakatiga qilgan rejasiga bir munosiblik ne'mat bo'lgan subhanalloh. Chunki bu Yulianni o'rtasi bilan Rodrigni o'rtasida cherishmovchilik bo'lib qolganligi bu Rodrik aytib inqilobda Yulianni yaqin do'sti bo'lgan bu g'oyfashani qatl qilganligi uchun ham Yulian Rodrikni qattiq alamzada qasos o'tida yonib turgan vaqti edi. Kunlardan bir kuni Tariq ibn Ziyod o'zini Tanja shahrida Sapta shahridan bir necha kilometrlar uzoqlik joyda joylashgan Tonjada o'tirgan vaqtida Sapta portidan bir elchi keladi. Bu elchi Yulianning elchisi bo'ladi. Yulian Tariq ibn Ziyod bilan uchrashmoqchi. Tariq ibn Ziyod vaqt joy belgilab Yulian bilan uchrashadi. Yulian Tariqni Ziyodga ba'zi bir shartlarni aytadi. Lekin bu yerda ko'rasizki Alloh subhanahu va taoloning tadbiri, Alloh subhanahu va taoloning puxta Andalusni musulmonlar fath qilishligiga tayyorlab qo'ygan bir ulug' rejasini ko'ramiz subhanalloh. Yulian aytadiki, men senga 3 ta narsani beraman, bitta narsani muqobalasiga. 3 ta narsani topshiraman, 3 ta narsani qilaman, bitta narsani muqobalasiga deydi. Birinchisi shu Sabta portini senga topshiraman. Subhanalloh. Sabta porti juda bir puxta qilingan dushman tarafdan hujum bo'ladigan bo'lsa, hujumga tayyorgarlik tarafidan yaxshi himoyalangan port bo'lgan. Ikkinchi ba'zi kemalar bilan seni ta'minlayman. Uchinchi sen bilmagan Andalus yerlarini ba'zi bir o'zimi qo'lim ostimdagi rejalik juda bir tajribali odamlar bilan seni yuborib o'sha mintaqani tarassut qilib, ya'ni o'sha mintaqani ko'zdan kechirib berishlikka yordam beraman dedi. Subhanalloh. Endi Yulianni 3 ta narsani bergan narsasini muqobalasiga nima xohlaydi? Nima xohlaydi? Shunday katta bitta musulmonlarni manfaat uchun berilgan narsani muqobalasida. Tarix ibn Ziyod shuni kutyapti. Yulian nima xohlaysan endi buni muqobalasiga? Yulian aytdiki, men faqatgina g'oyibtoshani 3000 ta musodara qilingan yerlari bor edi. Bog'i bor edi, qasri bor edi. Xullas kalam 3000 ta Rodrik tarafidan G'oytashani mol mulki musodara qilingan, tortib olingan edi. O'shani xohlayman. Qachoniki sizlar borib Ispaniyani fath qilsanglar, biz sizlarga itoat qilamiz, bo'ysunamiz, faqatgina nima muqobalasiga o'sha G'oy pashani musodara qilingan mol mulkini berishinglar sharti bilan. Tarix ibn Ziyad qachoniki bu Yulianni shartini eshitgandan keyin juda juda xursand bo'ldi. Subhanalloh. Qanday ham arzon mato. Muqobalasiga bo'lgan narsa juda ham arzon mato bo'ldi-ku deb juda xursand bo'lgan. Chunki musulmonlar, birodarlar hargiz o'sha davrda mol, mulk, yer, g'animat to'g'risida fikr qilishmagan. Faqatgina musulmonlarni g'ami islomni yetkazish edi subhanalloh. Tariq ibn Ziyad bu suhbatdan keyin Qayrovonga qaytadi. Qayrovon o'sha davrda Musa ibn Nusayrni qarorgohi edi. Chunki Tariq ibn Ziyadni ustidan Musa ibn Nusayr vali u kishiga xabar berishlik kerak. O'z-o'zidan ittifoq qila olmaydi. Tariq ibn Ziyad Qayrovonga Musa ibn Nusayr tarafiga yo'l oladi. Bor gapdan xabar beradi. Musa ibn Nusayr bu xabardan juda qattiq xursand bo'ladi. Juda xursandchiligini yashira olmaydigan darajada xursand bo'ladi. Sababi Alloh subhanahu va taoloning tadbiri, Alloh subhanahu va taoloning bir hikmati bo'ldiki, Andalusga islom yetkazishlikka bir imkoniyat tug'ildi. Juda yillar davomida oliy himmat bilan, sabr bardosh bilan ba'zi bir muammolarni bartaraf qilishlik uchun harakat qilib kelganida eng katta muammo Alloh subhanahu va taolo bartaraf qildi bu muammoni, balki muammo hammasi bartaraf qilinib eng kutilmagan rejalar, kutilmagan bir yordamlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bo'lgan edi. Lekin Musa ibn Nusayr ham bu xabarni o'zini ustida turgan umarolarga yetkazishlik kerak edi. O'sha vaqtdagi xalifa bu xabarni Valid ibn Abdul Malik rahimahullohga yuborishlik kerak edi. Valid ibn Abdul Malikka bu xabar yuboriladi, elchi yuboriladi. Bor voqeadan xabardor qilib risola yo'llaniladi. Valid ibn Abdul Malik bu elchining risolasini o'qigandan keyin ijozat beradi faqat bitta sharti bilan. Chunki Valid ibn Abdul Malik Musa ibn Nusayrdan xavotirlangan edi. Shuning uchun shart qo'yadiki, Musa ibn Nusayr kirmaydi, magar o'sha Andalus diyori juda bir tekshirilib, avval bir sariya jo'natilib, bu sariya obdon o'sha mintaqani tekshirib, ko'zdan kechirgandan keyingina Musa ibn Nusayr o'tishlikka ijozat bo'lardi. Shunday qilib Valid ibn Abdul Malik yana elchini qaytardida boyiga shart bilan. Musa ibn Nusayr rahimahulloh 500 kishilik sariyani Turayf ibn Malik qo'mondonlik boshchiligida Andalusga yuboradi. Bu 91-hijriy sanani Ramazon oyida bo'layotgan voqea edi. Atrayf ibn Malik. Sekin asta mintaqani o'rgana boshlaydi. Andalusni janubiy qismida joylashgan yerlarni ko'zdan kechirib, Musa ibn Nusayrni oldiga sog' salomat yana qaytib o'tadi. Undan keyin Musa ibn Nusayr rahimahullohni oldiga yetib kelgandan keyin Musa ibn Nusayr Qayrovandan Tonjaga keladi. Tonjada 91-hijriydan 92 hijriygacha 1 yil davomida askar yig'adi va bu askarlarni Andalus jihodiga tayyorlaydi. Hattoki 7000 jangchini hozirlaydi. To'g'ri Andalus askarlari ulardagi kuch-qudrat juda katta, lekin Musa ibn Nusayrni qo'lidan kelgan qudrati yetgan, iplonlagan avval Andalusni fath qilishlikni boshlab bergan askarlar 7000 kishini tashkil etgan. Ularni ustiga Tariq ibn Ziyadni qo'mondan qiladi. Bundan keyin bu 7000 jangchi sekin-asta suvni kechib o'tishni boshlaydi. Bu Andalus tarafga o'tish boshlanishligi 92-hijriy sanani Sha'bon oyida bo'lib o'tgan edi. Ya'ni boshlangan o'tishlik. Tariq ibn Ziyad barcha 7000 kishi askarlarni olib o'tgandan keyin tarixda Madiq Jabal Tariq degan makonga o'sha tog'ni nomi Tariq bo'lgan, o'sha ismi shunday bo'lgan. Tarixda Madiq Jabal Tariq hattoki ispanlar ham Madiq Jabal Tariq deb nomlagan o'sha yerga tushadi. Undan keyin bir kenglik bor. Kenglik yashil kenglik. O'sha yerda Ispaniyaning janubini himoyasiga qo'yilgan Rodrikni askarlari bilan urushadi. Hali katta jang bo'lgani yo'q, lekin o'sha yerga himoyaga qo'yilgan askarlar bilan jang qilmoqchi bo'lib ro'baro keladi. Tarix ibn Ziyod bularga 3 ta narsani taklif qiladi. Birinchisi islomga kirasizlar. Agar islomga kirsanglar, bizlarga nima bo'lsa, sizlarga ham shu bo'ladi. Ya'ni bizlar nimani yesek, nimani kiysek, nima ustimizga felaket bo'lsa, musibat bo'lsa, hammamizga barobar bo'ladi. Ya'ni kenglikda ham, torlikda ham. Shunda sizlarni qo'linglardagi mol mulkinglarni ham o'rnida qoldiramiz. Islomga kirsanglar, biz uchun bo'lgan narsa siz uchun bo'ladi, siz uchun bo'lgan narsa biz uchun va qo'linglardagi mol mulkinglar kaladı. qoladi. Yoki bo'lmasam ikkinchi taklif bu jizya to'laysizlar islom keltirmasanglar. Shunda ham qo'linglarda mol mulkinglar qoladi, faqatgina 1 yil davomida jizya to'lab yashaysizlar. 3 taklif bir-birimiz bilan jang qilamiz. Sizlarga faqatgina 3 kun muhlat beraman deb Tariq ibn Ziyad 3 kun muhlat beradi ularga. Birodarlar, musulmonlarni odatlari shunday bo'lgan. Tarixga nazar tashlansa, aksar janglarda shunday takliflar qilingan, hattoki muhlatlar ham berilgan. Albatta, nasorolar o'zini mintaqasida bo'lgandan keyin o'zlarini izzat olib, katta olib jang qilamiz degandan keyin jang bo'ladi. Tarix ibn Ziyad bularning ustidan g'alaba qozonadi. Albatta bu nasoro askari juda kam sonda va haqiqiy katta nasorolarni Rodrikni askarlar emas, balki ozgina bir muayyan miqdordagi askarlar bo'lganligi uchun Tarix ibn Ziyod bularga ko'p urinishlik qilmasdan ustidan g'alaba qozonadi. Lekin o'sha jangda davomida o'sha mintaqa, ya'ni Andalusni janubiy mintaqasini hokimlardan kattalardan biri juda tezlik bilan Rodrikka maktub yo'llaydi. Rodrik bu Andalusni o'sha vaqtida poytaxti hisoblangan Tulaytula degan shaharda bo'lgan. Tulaytula Andalusiga nisbatan o'rtada joylashgan. O'sha yerni poytaxt qilib olgan. O'sha yerda bo'lgan. Juda tezlik bilan maktub yo'llab maktubda "Ey Rodrik, darhol bizni oldimizga askar tortib keling. Biz shunday odamlar bilan jang qildikki, bilmaymiz bular yerlik odamlarmi, osmondan tushgan odamlarmi bilmay qoldik. Darhol zudlik bilan yetib keling deb maktub yo'lladi. G'ayr dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh bizni mulkdur Andalus kitoblardan nomi qoldi Hüsnü Endülüs